tashi a ƙarshen aya ta tara a cikin suratul safi don haka a yau za mu tashi a kan aya ta goma kenan a cikin wannan sura mai albarka a suratul safi Allah ya ce mai ya ayyuhal lazina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم نعم to idan ba a manta ba a baya mun karanta hadisin abdullahi ibn salam a farkon wannan sura cewa wata rana sahabbai sun tattaru sai suke cewa wa zai je ya tambayo mana manzon Allah aikin da Allah ya fi so to sai suka kasa fidda wani ko wani ya kasa bugun gaba ya ce shi zai je ya tambaya saboda nauyin manzon Allah da suke ci to Allah da ikon sa kawai kamar an sanar da manzon Allah sai sa a kirawo mutane nan da aka kirawo su sai yake ce musu to Allah ta'ala ya saukar min da wata sura ita ce suratul safi sai ya karanta musu wannan sura a wannan ayar ana ganin kamar Allah ya ba su amsa ne akan tambayar da suke son su yi wa manzon Allah cewa wani aiki Allah ya fi so mun gane to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim kuna so in nuna muku wani kasuwanci wanda wannan kasuwancin tunjikum min azabin alim zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi ka kama ne abin da suka tambaya ɗin aikin da Allah ya fi so ne ko Allah ya ce in gaya muku aikin da na fi so sai ce a kula so in gwada muku wani kasuwanci wanda wannan kasuwancin shi ne zai tseratar da ku daga azabar Allah mai raɗaɗi kun shi kasuwanci ai bangare biyu ke yinsa wannan ya nuna cewa wannan kasuwancin to sai an samu ɓangare biyu da mai saye da mai sayarwa sannan a samu za a saya to baka annahum qalu na'am kamar su sahabban sun ce eh muna so Allah a gwada mana bakalu sai Allah ya ce tu'minu billahi tu'minu billahi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum hmm. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون sai Allah ta'ala ya ce wannan kasuwanci wanda zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi gashi nan tu'minuna billahi ku dawwama akan imani da Allah nan ba za ka ce ai imani da Allah ba domin already da masu riga sun yi imani sai dai abinda ake nufi da tu'minu ai tadumu alal imani ku dawwama akan imanin da kuka riga kuka yi billahi imanin ku da Allah wa rasulihi da manzon Allah imani da Allah imani da manzon Allah wa tujahiduna fi sabilillahi daga nan kuma sai ku yi jihadi fi sabilillahi domin Allah akan tafarkin Allah bi amwalikum ku yi jihadin nan da dukiyarku wa anfusikum ku yi jihadin nan da kawunan zalikum kairun lakum in kuntum ta'lamun yin hakan Allah ce shine alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in ga ku kun sani annahu khairul lakum faf'alu cewa yin hakan shine alkhairi tunda shine alkhairi ku aikata hakan a shi wannan kasuwanci da Allah ta'ala yake cewa zai tsayar da mutane daga azaba mai raɗaɗi shine jihadi kuma jihadin ya zama to an yi shi fi sabilillah sannan a wannan ayar sai Allah ya raba mana jihadi gida biyu akwai al-jihad bil amwal ko kuma jihad bil mal sannan akwai al-jihad bil anfus akwai jihadin dukiya akwai jihadi da mutum ya ba da kansa ya ba da ƙarfinsa ya ba da tunaninsa don addinin Allah ya shiga wannan kalma ta jihadi malamai suna cewa tana da faɗi ba ta tsaya kaɗai ga ɗauki makami a shiga filin daga ba lalle shi ne afdalul jihad a ɗauki makami a je a gwabza da abokan gaba shi ne farko kuma da an ce jihadi shi ake fara hararowa to amma kuma wannan ba zai hana duk wani ƙoƙari wani effort da wani zai yi in ma da dukiyarsa ko da kansa wanda wannan effort ɗin zai sa addinin musulunci ya samu ɗaukaka ya shiga cikin jihadi ya shiga cikin jihadi sana'a wannan ayar Allah ta'ala sai ya ƙaddamar da jihadin dukiya sai aka fara cewa yi jihadin nan da dukiya sai aka cewa an an sukun da kuma kawunan wannan sai nuna mana jihadin dukiya shi aka fara gabatarwa saboda ne saboda ya kuwa wahala da ɗan ƙarfi mutum duk abin da zai raba shi da dukiyarsa baya su wani da a ce mai ba da kuɗi ya gwammace ya ba da kan shi ya zo duk abin da za a yi a yi da shi amma ba zai ba da kuɗinsa ba to shi sun sai a ƙaddamar da jihadin dukiya kafin na kai don haka duk wanda ya samu dama da zai taimaka ma addinin Allah addinin Allah ya matsa gaba inda dukiya ne ya sa dukiyarsa idan ƙarfinsa ake bukata ya sa ƙarfinsa idan tunani ake bukata ya sa tunaninsa duk abin da za ka yi ba addinin musulunci kariya ya ɗaga addini to yana shiga cikin fadin ma'anar jihadi to a irin wannan lokaci wanda al'ummar musulmi take fuskantar ƙalubale daga ko ina. ƙalubale daga cikin gida ƙalubale daga waje duk wanda ya sami wata dama ya sami wata kafa da zai iya ba addinin nan gudunmuwa addinin ya ƙara ɗagawa ko ya ba shi kariya don yi wannan ya yi jihaji mun gane da haka yanzu babu wani jihadi wanda za ka ce bari kai ba wani jihadi wanda aka ɗaga dutar musulunci ana yi na makami anan kusa da mu to amma irin waɗannan ayyuka suna shiga cikin wannan ma'anar mun gane ko da ka sanyo uniform ne na hizba ka sanyo uniform na agaji ina malam musa ya da sa uniform <laughs> in ka fito ka fito jihadi yana ji ko <laughs> idan ka fito jihadi ne domin aiki ne kake yi ba kowa kake ma aikin da wa kake ma Allah kake ma ba kowa kake mawa ba Allah kake mawa to kaga ya zama jihadi Allah ya shirye da mu ya Allah ya ce gaba يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم الله تعالى يقول يغفر لكم ذنوبكم wa yudkhilukum jannatin zalikal fawzul azim to yanzu kai jihadi ka kamar ka bada farashi kenan kamar ka saya daga wurin Allah to me Allah zai leda maka me za a baka a matsayin abin da ka saya a matsayin sakamakon abin da ka bada sai Allah ya ce yagfir lakum Allah zai muku gafara zunubakum na bayan an muku gafara wa yudkhilukum jannatin ya shigar da ku aljanna tajri min tahtiha al-anhar aljanna da ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin ta wa masakin dayyibata fi jannati adam da kuma wani wurin zama dayyibatin mai kyau fi jannati adnin a cikin wannan aljannar ta zama Allah ce zalikal fawzul azim wannan kaushi ne babban rabo wannan mutum zai iya samu a wajen Allah ai arribul kabir fi tijarati ita ce babban riba a wannan kasuwanci, mutum an ce an bashi aljanna da haka duk wanda ya tafi jihadi to in aka kashe shi wurin jihadi dan aljanna wanda ya tafi jihadi da an kashe shi to ya tafi aljanna wanda ya mutu yana kokarin ɗaukaka addinin Allah su ma aka kashe shi na aljanna sannan Allah zai mai gafarar zunubi sannan kuma za a shigar da shi aljanna Allah sai ya mace su shi jihadi manzan Allah ya ce duk wanda ya mutu bai yi jihadi ba kuma a zuciyarsa bai taɓa tunanin yin jihadi ba to wannan ya yi mutuwa irin mutuwar jahiliya jiwa Allah to shi ya sanya ko ba kai ba ya zamanto a zuciyarka akwai tanadi na yin jihadi in ya samu cewa inda Allah zai kawo jihadi yanzu to ina ciki ya zamanto a zuciyarka akwai wannan tunanin akwai wannan matsayar a cikin zuciyarka amma baka yi jihadi ba baka tunanin yin jihadi kwata-kwata a zuciyarka lalace in ka mutu a haka irin mutuwar mutanen jahiliya da haka a zukatun mai zamanto akwai akwai tunani insha'at na ya za mu taimaki addinin Allah kowa ya dinga wannan tunani ni zan yi in taimaki addinin Allah a inda nake a da matsayin da nake kai malamin makaranta ne barin fara da malamai a aji me za ka taimaki addinin Allah in kai hidima sai a makarantarka me za ka taimaki addinin Allah in kai jami'in tsaro ne police ko soja ko ɗan civil defense ko army ko navy ko air force babba ne kai ko ƙarami ne a wannan wurin me za ka iya yi ya zama to ka kawo ma addini ta gudunmuwa in kai dan siyasa ne na malam sani rabu in kai dan siyasa ne me za ka kace mace addini kujerar da Allah ya baka dan media waye dan media yawa ki gare su to ko eh, waye <laughs> eh? can shi shugaban nasa abin gare na zuwa da ruwa eh wa ba haka zai shugaba ba ina wa <laughs> to to Allah ba da ikon maka ba addini na'am sai Allah ya ci ni da wa uqratibuna nasrun min Allah wa fadhu qarib hmm. wa bashiril mu'minin sai Allah ya ce wa uqratibuna nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin sai Allah ya ce wa ukura tuhibbunaha sai kuma ɗayan sakamakon ayyukikum ni'matin ukura Allah zai ba ku wata ni'imar bayan wancan na gafar zunubai da ba ku aljanna to bayan wannan kuma akwai wani Allah ya ce tuhibbunaha kuma ta biyun nan kuna santa shine nasrun minallahi Allah ya ba ku nasara ana a ada'ikum akan matsiyanku akan abukan gabanku a musulmi yana sai ya ci nasara kan kahiri ko kaga ana son wannan sannan Allah ya ce wa fathun qaribun sannan kuma Allah ya ba ku cin garuruwa buɗe garuruwa qaribun nan kusa kusa alal bilad akan garuruwa a cikin musulmi so ne sun tafi sun ci kaza da yaki gobe an tafi can an ce an ci wuri kaza da yaki wa tamlihu ahluha al kuna samun nasara da galaba akan abokan gaba sai mara aukar gumi ce famin zalika daga cikin irin waɗannan buɗe-buɗen garuruwa da aka yi akwai fatu makka akwai cin makka da aka yi fatu ƙari ya shiga ciki shekara goma ko tara da aka kori zan allah daga makka ya dawo ya cinye makka da yaƙi makka ta yi saranda suka miƙa wuya ga jagorancin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa rum wa farisa wa rum ga cin daular farisa da aka yi sannan daular rum ita ma ta zo ta faɗi ƙarƙashin musulunci ta shiga ƙarƙashin musulunci wa gairi ha fi muddatin ƙalilatu da sauran da ya fi wanda aka dinga yi an ci gari kaza an ci gari kaza cikin ɗan ƙanƙanan lokaci cikin ‘yan shekaru wa yuqalu wasu malaman tarihi musamman tarihin yaƙe-yaƙe suna cewa innahum fatahul ardh al-ma'amura fi aqalli min nisfi qarni ana cewa musulunci ya mamaye duniya ya cinye garuruwa a cikin shekarun da ba su wuce 50 ba daga lokacin da manzon Allah ya fara da'awarsa cikin shekara 50 musulunci ya gama da duniya kaga fatin qarib kenan to sai Allah ya ce mai gaba ya ce wa fatul qarib ko sai ya ce wa bashirul mu'minina sannan ya kai wannan annabi kai bushara ga ne yan baya su ne da yan baya mu nan ko cewa wannan hukuncin har yau yana nan in za mu yi Allah zai ba mu cin nasara har yau yadda Allah ya ba musulmin farko nasara to mu ma musulman na ƙarshe sai Allah ya ba mu nasara in mun riƙe addinin mun yi abin da ya kamata shi yasa ya shahara cikin maganganun Imam Malik yana cewa ba abin da zai gyara al'ummar ƙarshe sai irin abin da ya gyara al'ummar farko gyaran wannan al'ummar yana nan cikin bin tafarkin Allah amma da zara al'umma ta aje tafarkin Allah an kawo son zuciya shi ake bi to sai Allah ya sa idanuwa sai Allah ya kyale sai abin da Allah ya yi to gani sai wahala miki saboda mai mun saki addinin Allah mun gane yanzu jihar katsina ba an ce jihar shari'a ba ce ba ana aka ce amma ana yin shari'a ba a yi ba a yi sai sibillo ake yi in ka je rabon gado za a raba ma gado yadda musulunci ya ce a kotun musulunci in matsalar kasuwanci ce za a yi yadda musulunci ya ce in matsalar gado in matsalar aure ce za a ce ya musulunci ya ce amma idan aka zo criminal law wani ya dira gidan wani ya ɗaukar mai kuɗi sai a ce penal court wani ya kashe wani ana tuhumar shi sai a ce a tafi magistrate court shari'a court ba ta da hurumin sauraron irin wannan kisa kaga san zuciya ya shigo ciki duk criminal case ɗin da ya kai kisa to shari'a kotun irin wannan ta shari'a musulunci ba ta da hurumin sauraron wannan kisa dole sai dai sai dai magistrate court akwai ma ɗin da dole sai high court to kaga wannan shine abinda abin da ke mu.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 فأصبحوا ظاهرين نعم الله يتي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة fa ayyadana allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahiri to Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana babban ciniki babban kasuwanci wanda ba a faduwa shine jihadi to sai ce mai koyi da mutanen annabi isa lokacin da suke cewa za su taimaki addinin Allah to mu ce haka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani kunu ansaran lahi ku zama masu taimakon addinin Allah ku zama masu taimakon addinin Allah wanda a cikin taimakon addinin Allah akwai jihadi bal shine ma farko shine ma farko Allah sai ya ce kama qala Isa ibn Maryam kamar yadda annabi isa ɗan maryam ya ce ma lil hawariyina man ansari ilallah ya ce wane ne wanda zai taimakan mai kira zuwa ga addinin Allah haka annabi isa ya shela cikin mutanensa wa zai taimaka wa zai taimakan in kira cikin kiran da nake zuwa ga addinin Allah ƙalal hawariyuna Allah ce sai su hawariyawa sai suka ce na hannu ansarun lashi mu za mu taimaka ma addinin Allah za mu taimaka ma addinin Allah wal hawari yuna an ce su hawariyawa a su ne asfiya'i isa ibn maryam su ne sahabban annabi isa dan maryam na kusa da shi manyan sahabban shi wa hum awwalu man amana bihi an ce su ne farkon wanda suka fara imani da annabi isa wa kanu ismai ashara rajulan an ce su goma sha biyu haka malam abubakar da ya kawo a radul azhar waɗansu malamai sun ce shi sunan hawariyun alhawariyu an samo shi ne min alhawara daga alhawar wanda alhawar kuma wa huwal bayan shine fari alkhalis fari fat aihum zawi bayadin khalisin an ce mutane ne wanda suke jajayen fata shi sa sai ake ce musu hawari nuna fararen mutanen nan wakila waɗansu malaman kuma suka ce ba daga wannan kalmar ta fari ce ba aka samu wannan suna a ana nufin masu mayar da tufafi fari fat kenan masu sana'ar wanki ne haka waɗansu malamai suka ce to ta halin dai waɗannan mutane wanda suke kusa da annabi isa manyan almajiran shi da annabi isa ya ce jama'a zai taimakan wajen isar da saƙon allah Allah ya ce sai su hawariyawa suka ce na nahnu ansarullah za mu taimaki addinin Allah to shikenan sai suka ci gaba da da'awa tare da Annabi Isa sai suka ci gaba da da'awa tare da Annabi Isa to suna cikin wannan da'awar Allah ya ce fa'amadan da'ifatun min bani Isra'ila da suka yi da'awar sai mutanen bani Isra'ila suka kasu gida biyu fa'amalar ɗa'ifa wata jama'a min bani isra'ila daga cin bani isra'ila sai ta yi imani bi isa da annabi isa ba san mu nasara mara aukar gume ce daga nan ne aka samu sunan nasara da haka aka ce nasara ana nufin mabiyin addinin annabi isa mun gane wa kafarar ɗa'ifatin minhu waɗansu kuma a cikin banu isra'ila sai suka kafirce ma annabi isa suka yi imani da shi sai suka ci gaba da zama akan addinin su na yahudanci suna kafirai faktatalar ɗa'ifatani almu'minina wal kafira har ta kai ga an je filin yaƙi tsakanin kafiran da wanda ba su musulunta ba fa'ayyadanar da zina Allah ce sai muka taimaki waɗanda suka yi imani ala aduwihim akan waɗancan abukan gaba nasu wanda ba su imani ba fa asbahu zahirin sai aka waye gani su wannan mu'mine masu imani zahirina su suka samu galaba ai galibi na su suka samu nasara saboda sai rike umarnin Allah ta'ala sun tsaya akan taimakon addinin Allah ashe kenan mu ma a yau idan muka sanya zuciyar taimakon addinin Allah kuma muka rike addinin Allah to sai Allah ya taimake mu shi yasa babban kiran da za a ci gaba da yi wannan al'ummar shine kira zuwa komawa ga Allah komawa ga addinin Allah to ta nan ne Allah zai ba mu nasara amma duk wace dabara wanda za a yi wadda ba komawa ga Allah ba ba za ta fishe mu ba haka za a ta jujjuya cikin wahala in an samu sauƙi can gefen sai nan gefen ya balle sai a samu tsanani bayan wani lokaci shi ma a sami sauƙi sai wani wuri ya ɓalle amma da an koma ma Allah to shi kenan al'amura sai su gaba da gyaruwa Allah ya ba mu uku komawa ga Allah sai Allah ya ce ne gawa rasula ta ƙari to wannan sura anan ta ƙari Na haka haka ba an tun ummatin muhammad idan jahadal mu'minuna minkum al-kafirin yazharuna alaihim bil wa'd min Allah thabit wala tajidu li lahi tabdila Wala kuka gume ce to haka kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kuka yi jihadi ta gaske to Allah ta'ala sai ya dora ku akan abukan gaban ku domin Allah ta'ala bai canza al'amura wala falanti wala tajira wala tajira li lahi tabdila ba a samun canji a sunnonin ubangiji to anan kuma wannan sura ta ƙare suratul safi a sura ta gabanta ita ce suratul juma'a wannan sura an kira ta da wannan suna saboda lafazin aljuma'a ya zo a cikinta akan aya ta tara a cikin wannan sura inda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a to daga nan aka samu sunan wannan sura wannan suna nata na aljuma'a ya tabbata a hadisi cewa a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam haka ake kiran wannan sura da suna suracin juma'a imam bukhari ya fitar da hadisi daga sayyidina abu huraira ya ce kunna julusan inda nabi sallallahu Alaihi wasallam wa unzilat alaihi suratul juma'a abu huraira ce wata rana muna zaune a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi manzan Allah wahayi sai ga suratun juma'a an kawo manzan Allah wahiya ihda asharata aya wannan sura tana da goma sha daya wa ha ar-ra'isi babban jigon da wannan sura za ta karanta bayani annal amal bima unzila bima anzalallahu ya'ni darajatin nas abinda wannan sura za ta karantar da mu shi ne, aiki da abinda Allah ya sabkar to shi ke daga darajar mutane wa tarkul amali bihi waƙar da aiki da shi kuma to shi yake da kusar da al'umma ya kawo mata tsanani ya kawo mata bala'o'i wannan shi ne abinda sura za ta karanta rike addinin Allah shi ne cin nasara shi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 Allah nan al-malik al-quddus wanda yake mai iko mamallaki mai mulki mulkin da baya da iyaka duk mulkin mai mulki a duniya yana da iyaka ko yanzu ka ce gwamnan jihar Kaduna yana da mulki ko amma da ka shiga ɗan isa ka hita mulkin sa ko ba ma shi wani ba hannun tudun ma ka hita to kaga yana da iyaka to amma shi mulkin Allah bai da iyaka shi bai da boda al-quddus wanda ya cancanci a tsarkake shi amma la yaliku bihi daga abin da bai cancance shi ba al mabuwayi, mabwayi al-hakim ma'abucin hikima fi mulki a mulkin sa wasu ihi da ayyukansa to duk abin da ke cikin sammai da abin da ke ƙasa yana tsarkake sunan Allah da mutane da aljannu da tsuntsaye da dabbobi da itatuwa da ƙwari da bishiyoyi da kifayen da ke ruwa da sauran dabbobin da ke cikin ruwa aka abin da ke a sama rana wata taurari mala'ikun da ke ciki duka abin da duk ke cikin sammai da abin da ke ƙasa suna tsarkake sunan Allah mai himma suna tasbihi ga Allah ta'ala da haka nan kai ta iya tasbihi to akwai dubbai suna yi kuma ba za su daina ba Allah ce ni huwallazi huwallazi هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin huwa alladhi ba'atha fil ummiyina allan nan da ake tsarkakewa a sama ake tsarkakewa a ƙasa wanda yake al-malik al-quddus al-aziz al-hakim to wannan allan huwa alladhi ba'atha fil ummiyina shine wanda ya turo rasulan manzansa fil ummiyina a cikin jama'an nan wadda take jama'a ummiya sune al-arab larabawa Wala annabi ne Allah ya aiko shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah an aiko cikin larabawa kuma shi balarabi ne wannan annabin da ya zo ya tuno alaihim ayatihi yana karanta musu littafin Allah yatlu alaihim ayatihi ay alquran yana karanta musu tilawa kenan yana karanta musu tilawa alqurani sannan wayu zakihim yana tsarkake su mina shirki daga shirka yana dora su akan abin da zai tabbatar da su akan aqida ingantacciya sai aka ce wayu allimuhumul kitaba yana kuma koyar da su littafin nan ma malamai suka ce alqurani nan kuma koyawa ta biyu shi ne yana karantar da su hukunce-hukuncen Shi ne tafsiri ko wannan ayar ga abin da Allah ya ce ga abin da yake nufi ana bayani ana fitar da hukunce-hukunce da ke ciki wani hikima sannan kuma shi ne wanda ya aiko wannan manzan yana karanta musu hikima da yawan malaman tafsiri waɗansu na cewa al-hikma a nan shine sunna abinda manzan Allah ya faɗa na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qablu alhalin su wannan jama'ar ta larabawa sun kasance kafin a aiko manzan Allah fi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake bata mabayyanin bata to suna cikin wannan batan sai ga Allah ya aiko musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ayar an kira laraba da cewa al'umma ce ummiya me yake nufi da al'umma ummiya ko kuma al'ummi suka ce alladhi la yaktubu wa la yaqra'u kitaban wa la shay'an min al-huda shi bai rubutu bai iya ba bai karatu bai iya ba wala ya arifu da shay'an min al-huda bai san komai ba na shari'a wanda yake cikin duhun jahilci to shine al-ummiyya haka al'ummar larabawa take daidai lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wanda ba ta karatu ba su da system na rubutu ba su da system na karatu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suke na karatu irin nasu har da ce ake amma ba batun a zauna a karanta ko a zauna a rubuta to sai Allah ta'ala ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su yana karanta musu littafi tilawa yana karanta musu littafi yana musu bayani Allah ya ce ya aiko shi don ya tsarkake su daga dattin shirka zuwa ga hasken tauhidi daga dattin kafirci zuwa ga haske na musulunci to sai Allah ya ce wa akhirin وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم الله تعالى يقول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو وهو العزيز الحكيم Allah ya ce wa akari na minhu ba Allah ya ce ya aiko da manzo ba cikin ummiyai to Allah ya ce ba su kadai ba wa akari na minhu da waɗansu su ai al'aki na minhu wanda za su zo wurinsu kun ga zan Allah ba larabe ne amma ai waɗansu ƙabilu wanda ba larabawa ba sun fito daga garuruwan sun zo wajen manzan Allah sun karɓi musulunci kamar wa salmanin farisi ba farisi ne kamar wa sai na bilal sai na bilal ɗan habasha ne habasha ethiopia dan afirka ne sai na abu huraira na ji wani malami da ya research shi ya ce ma sai na bilal ba hauce ne haka ya ce nan <laughs> ina ba ne karanta hausa da <laughs> yi jirgi wanda ko eh professor bunza a kun ji shigo wani jin labari shigo bunza dan fudu university yake eh eh yi wannan research Allah ya shirin da mu to kaga dai wa akari da minhum waɗanda ba larabawa ba wanda suka je suka shiga cikin larabawa sai suka karɓi addinin musulunci lamma yanhaqu bihim waɗanda ba su gamu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tunan nan kuma ana maganar wanda za su zo daga baya mun gane ko kuma wallahi ko kuma lambayar yalhaqu wanda su ba su kai waɗancan ba fi sabiqatin wajen rage-rage ilal islami shiga musulunci wal fadli da falalafin islam Ba darajar su bata kai ta waɗancan ba larabawan da farko amma dai ai musulmai ne tunda sun shigo mun gane to su aka yi mawahayi don haka wasu malamai suka ce wannan abin mustamirrun da'iman abin zai ci gaba ne mu ba ai ba mu gansu ba ko tudun mun shiga tudun mun shiga cin wa'akari da minhu duk muna cikin wanda aka yi ma bayan laraba duk wanda ba balarabe ba wanda ya shiga musulunci ya shiga cikin wa'akari da minhu kaga da wannan ayar kenan alqur'ani na duniya ne gaba ki daya laraba da wanda ba balarabe ba sai Allah ya ce bi zalika fadlullah zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim zalika fadlullah wannan kuma falala ce ta Allah bayar da annabin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to falala ce daga wajen Allah yu'tihi man yasha'u yana bayar da ita ga wanda ya so daga cikin bayansa wallahu zulfadlil azim Allah ya kasance ma'abucin falala mai girma ya kasance ma'abucin falala mai girma to kaga wannan shine abinda Allah ta'ala ya bude wannan sura mai albarka da shi cewa ya turo da annabi annabin nan kuma ga abinda yazo yana yana karantar da mutane addini sai ya ce wannan falala ce ta Allah to wannan sakon da annabi ya zo da shi na alƙur'ani manufar zuwa da shi ɗin shine dan don aiki da shi idan al'umma ta ƙi yin aiki da shi to halaka za ta shi yasa inda za mu tashi a karatu gobe Allah zai buga mana misali da ahalin kitabi wanda aka ba su littafi suka ƙi aiki da shi sai suka halaka don wannan ya zama izina gare mu cewa mu ma in ba mu aiki da wannan littafin da manzan Allah ya zo ba to za mu ga inda waɗancan yahudawa suka fi. idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi aya ta biyar a cikin wannan sura mai albarka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lade inda muka yi kuskure kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayen mu ba sai don rahamarsa da kuma tausansa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين